Goeienaand, ons is Magiel en Shalien van potgooi.nl. En jy luister na die potgooi van Ewen en Natalie. Ons wil vir julle almal 'n geseënde Kersfees toewens en alles van die beste vir 2007. En julle natuurlik uitnooi om ook na ons potgooi te kom luister op www.potgooi.nl. Sien julle daar. Welkom julle by potgooi.pint. See ya. Uh, Die Canadiens Pachoi. Ehm. Die Pachoi in Kanada. Ja. Vader help ons. Dit is die Kersfees potgooi van die Canadiens se potgooi. So ehm um, ja, ons gaan maar sommer begin. O ja. Ek is Jeben en dit is Natalie. En ehm uh, dit is potgooi nommer 6 hierdie. En ons gaan sommer inspring om vir 'n paar mense um, vir ons um, 'n geseënde Kersfees. yes, <laughs> geluk. <laughs> ja, ja, ja. Who can't speak Afrikaans now? Ja, dis eben ja, okay, mm. dis okay. Uh, eh, oppas vir jou vroegie. Alright, jy's eerste. Gesinda Kersfees. <laughs> Is that close? It's yeah, uh, yeah, it's about it's in the in the same ballpark. Say it again. Geseënde. Gesinda Kersfees. Kersfees. on Charlene and Machiel and Johan and Fran and Anya Boersien and Boerdater. Wel wel gedoen. Die Zere show en ook uh eh, gesin en kers is aan vol massein en natuurlik al ons potvangers. Ehm um, daai hele die potvangers is uh, baie geheime groep mense. Mense hoor nooit van hulle nie, maar jy kan sien hulle is besig om met ons goeders af te laai. soos al die potgooiers uit uh, weet ons nou nie wie hulle is niet. So ja, geseënde Kersfees aan al julle geheime mense. Moenie vergeet van die koffie koffiekrug nie. <laughs> ja, oké dit is baie goed. Ehm ja, ons het uh, eh, veel geluk. Ag, verdomd. <laughs> I'm telling you, Yevon is so <laughs> stuffed up now between his Afrikaans and his Canadian and his Afro Canadius that he's um that he's struggling now actually to speak in his mother language. Ja, maar ten minste het ek nie hard gevloek nie. Ek It's only taken me 5 months. Ek het 'n kraswoord gebruik, nie 'n vloekwoord nie. So uh, geseënde Kersfees aan Alexander, Hilda, Sandrine, Evert en Tim en Mark en Alistair en al die nuwe mense wat daar in die koffiekroeg in Londen is. En Alexander's wife, Catherine. Catherine. Ja, eh, Cassin moet ook naar... En nou de cat. En die cat, eh, ja. hij het een nieuwe kat, nee. The big fat cat. paar groot kat, ja, so 20 kg kat. hij is hij laat Garfield like his eh, Kate Moss van katten um, ehm, ja, gepraat van Alexander. hij heeft een artikel geschreven. Ehm um, is het last maand en op die Wikipedia. Do you know what mm. a Wikipedia is? Yeah, it's an online dictionary. Eh? No, it's not a dictionary. It's an encyclopedia. Oh, okay. Yeah, okay. So it's got all kinds of different articles, um, and uh, you can you can self an article skryf and there's verskillende tale. So daar is 'n um, 'n Afrikaanse en 'n Engelse en 'n Duitse Wikipedia's. En ek dink daar is omtrent enige taal wat jy kan dink miskien nou nie die klein tale soos soos Khoza en Zulu nie ehm um, uh, ja maar hy Alexandre is ehm um, eerste taal Engelse ou 'n eh, Brit en uh, hy woon in Londen hy het homself Afrikaans geleer oor 8 jaar uit boek uit en ehm um, hy bestuur nou die koffiekroeg in Londen die Afrikaanse koffiekroeg in Londen en hy het artikel in Afrikaans geskryf. So what what did he have um added into the Wikipedia? Ehm um, dit gaan oor ehm um, 'n baie klein taaltjie uh, wat genoem is Noorn. Soos N O O R N. And it, or it originates where? Ehm uh, that's a good question. En ek het die pause button weer ehm um, gedruk want Natalie het natuurlik vir my weer 'n vraag gevra wat ek nie kan onthou nie. Noorn is eintlik N O R N, Noorn. Ehm um, en dis 'n Skandinawiese taal en is uitgestorwe. So dit het, het uitgesterf lank gelede. It's Scandinavian. Okay. And it's uh eh, it died out a long time ago. Ehm um, hy het ook 'n artikel geskryf oor Neger Hollands which um also died out. Another a eh, language that also died out. Um I think the last living speaker died in 1987. Nou wat um Alexander doen is hy skryf nie die die artikel in Afrikaans sommer net uit sy kop uit nie of uh, uit uit navorsing uit nie. Hy vertaal dit. He translates it. So hy vat 'n Engelse artikel van die Engelse Wikipedia. Oh. En dan vertaal hy. Ek ek ek, ek, ek praat nou onder korreksie Alexander, jy moet vir my e-pos as ek dit verkeerd gesê het. Maar ek dink dis wat jy doen. En dis baie geoefening. So wanneer gaan jy 'n artikel skryf in Afrikaans? When you going to do one for the Wikipedia? you know, we we all waiting for your contribution to Afrikaans. I contribute to uh, the nation of Afrikaans every day. <laughs> okay, we'll discuss that later after the potgooi. <laughs> yeah, because there was some fine print uh, when we got married in Afrikaans that you didn't maybe catch. No, I'm quite sure that the Dumini and I had a big chat about that beforehand, and I was well aware of all the small print. Uh, ja, Natalie, ja, sy het nog baie leer van en hoe wat dit beteken om getroud te wees met 'n Afrikaner boerseun. Ja, sy eh, okay, later, later. Ek sê vir julle op hoogte hou van hoe dit gaan. En uh ja, so baie dankie Alexander vir jou uh harde werk daar. Soos Alexander is 'n groot ehm um, hy's 'n groot aanwins vir ehm um, Afrikaans. Helper, asset. Yeah. Yeah, okay. Yeah. And Alexander is way cerebral, so this is probably something that he mm-hmm. enjoyed doing in his spare time when the rest of us would be like watching movies or uh, I don't know, walking the cat. I don't think you walk a cat. I think a cat just walks on its own. Mm. Mm-hmm. Ja, Alexander is is um, as any speech speeches skryf, as any nie toesprake skryf vir die um, eerste minister nie, dan um, help hy uh, Afrikaans om op die been te kom of um, te oorleef. En nog 'n ou wat vir ons artikel geskryf het, dis Tim. Hy's 'n Hollander, Nederlander. En uh, hy het ook die uh, koffiekroeg aangesluit om tren dieselfde tyd toe ek en jy na Kanada toe gekom het. En um, hy het 'n baie lang, lang eh, artikel oor die koffiekroeg geskryf en dit is gepubliseer in Die Stem wat 'n uh, eh, baie goeie uh, Courantes. It's a very nice newspaper. You know, the yeah, stem? yeah. The STEM is the the newest addition to the um, to the Afrikaans community. Is it not kind of um, replacing the SA Times, but not really, because the Times is English and Afrikaans, is it not? Yeah, the SA Times is English and Afrikaans, and the STEM is heeltemal Afrikaans. All yeah. right. So where could someone pick up the STEM? The STEM. think where else? as you will gaan kyk, moet jy as jy wil uitvind, moet jy um, gaan op Afrikaans London die Coffee uh, eh, webwerf. En ik denk hulle te skakel. They have a link. Okay, but is it like one of those newspapers that you can pick out, pick up like um, in the little uh, thingies outside of pubs and whatever where all the is hang out? Mm. Yeah. Dis niet kost je niet, kost je niet een cent niet. En uh ja, dan het ek ehm, 'n vraag hierso vir Cybersakie Law. En uh, dit gaan aangaande kopiereg want net voordat ons die uh, Cybersaki, Cybersaki like Saki Saki, but not really. No, he's a he's a guy. Oh. He's a guy who does um a potgoy, a potgoyer himself. Okay. And he he has a a potgoy that talks about um the law and everything um some of the technicalities. So I think he's got he, he's maybe a lawyer or something. Mm. Uh, Cybersak is jy luister um, ons ons wou uh, Natalie wou net ge, iets gelees het oor die um ons pot gooi oor the Grinch stole Christmas. Mm. En um ons het toe sê ek vir ek weet nie of sy kan iets lees oor die pot gooi wat daar klaar gepubliseer is en waaruit iemand anders se geld maak op die oontjie want daar kan miskien kopiereg um probleme wees daarmee. So toe besluit ons maar ons gaan eers vir jou vra en dit is iets wat ek ook weet um kan 'n mens soos dele lees uit boeke uit soos Trompie as jy weet 'n um, uh enige boek of of uh, miskien 'n gedig of iets as as mens daarvan hou. Want op 'n oomblik lees ek net gedigte van mense wat nie gepubliseer is nie. Maar um, ja, as jy vir ons kan laat weet hoe werk die die wet? Ehm um, wat sê die wet? Die internasionale kopieregwet aangaande daardie deel. Ek, eh, ek weet vir musiek het jy al baie gepraat oor, maar ek weet nie because he you know he had a show where I brought oor die musiek kopiereg. So I know ah, about oh, right, that. okay. But not uh, not about the other thing. I think Dr. Seuss is dead. Yeah, but um, his um, family might own the copyright. Oh, right, okay. And the other thing is um, môre bes, uh, moet ek vir my bestuurslisensie gaan. <laughs> Evan is going to do his um, driver's license. Yeah, dit, dit is... His driver's test. Het is glad niet lekker niet. Um, ehm, ek is nou al hoe oud in uh, 30 en eh, ik moet alweer 'n bestuurslisensie gaan doen. So dit gaan snaaks wees op die volgende potgooi as ek vir ik kan zeggen. Ik heb niks ge um gestudeer eintlik nie. Ek het nie enige ekstra lesse gevat nie. Natuurlik ry ek aan die regterkant van die pad, nie die regterkant nie, die regterkant van die pad. So dis eh, dis iets wat ek gewoond aan is, maar ek weet julle weet mos hoe so bestuurs ehm um, toetse baie tegniese punte. Ja, en daar is baie sneeu. Mm. So dit is uh baie interessant ek dink. Ja, dis gevaarlik, né? Maar ek ek bestuur goed, né, Natalie. Ja. <laughs> ja, moenie so lank vat voordat jy seker antwoorde gee nie. Ek dink jy ben moet um ehm, versteur. Is dit bestuur? Bestuur um stadige. Oh. <laughs> okay. Ek het 'n hand ek doen baie keer op die ys op die sneeu net voor voordat ons by die huis kom, dan doen ek 'n handrem um uh ek ek swaai die kar na die een kant toe en dan dan sit ek die handrem aan. dan gly die agterste twee wiele so ehm um, dan dan kap ons 'n S amper so. Yeah, you that handbrake Yeah, but the, the thing is, it's like he's been driving in the snow for two weeks, and he thinks he's a um, professional um, Canadian snow driver, and he actually drives more aggressively on the snow than I do. And I was born and raised in this country, so hmm. Ja, maar ek is 'n ek is 'n boer sien. kan Ik, ik zit mee op Kilimanjaro, ik zal afkom bestuur. Ja. <laughs> you have more than one problem if you think that you're driving up the side of Mount Kilimanjaro, my love. I got many problems. Um, en dan de eh, lekker nieuws natuurlijk is, um, ons gaan um, dinsdag ry ons. We gaan ons naar Comax, Comax toe en wanneer gaan ons op die berg naar Mount Washington toe? Um, I think the 27th of December. No, mm, 27th of December. I think we're going up to Mount Washington. My mom rented us a condo for four days, so we're gonna do some snowboarding and cross country skiing and uh, snowshoeing. Yeah, en the, proper Canadian Christmas. Yeah, and and ek gaan die um die die Afrikaner naam hoog hou want elke Afrikaner wat ek nog ooit gesien het wat gaan um ski breek altyd iets of dit nou 'n uh, eh, eh, voet is of 'n uh, eh, of 'n uh, been of 'n uh, arm. So ek gaan die uh, trotse tradisie aanhou. The the prior tradition will continue. But it's okay because we have lots of South African daughters in the valley, so they'll be able to mend you up just fine. Yeah. En uh, jou suster is 'n ehm um, nurse? verpleegster. Yeah, nurse. Yeah. yeah. But you know, because maybe you're such a good driver, maybe you should just drive the car down the mountain rather. Yeah, I'll drive it down the mountain with my one arm like tied up, you know. So that'll be interesting as well. Mm. With the handbrake. Just a handbrake. Or emergency brake, because it's called in this country. Yeah, whatever. You guys call a lot of funny things, a lot of things funny. Like all the pills for headaches is called Tylenol, even if it isn't Tylenol. It like Tylenol's a brand name. Nee, jy ben. Dis die waarheid. En en kyk, ons is ons is logies in Suid-Afrika. As 'n pil um, jy kan nie 'n no-name brand kry, né? Dan sit soos paracetamol, okay? Of jy kan 'n uh, Panadol kry of jy kan um, ek weet nie wat se kan nie, maar jy jy weet wat dit is, dis paracetamol. Hierso as jy 'n no-name brand kry, dan en is nie Tylenol pille nie, dan noem hulle nog altyd Tylenol. What do you say? I'm saying that you guys call acetaminophen, you call it Tylenol even if it's a no-name bottle and it's not Tylenol. Yeah, it's just yeah. Hmm. Yeah. Yeah. So, hmm. yeah. Mm. Hmm. Exactly. Yeah. Hmm. So, what books are you reading? Um, Yebin bought me Lizzie's story for my birthday, and I'm reading that Stephen King's newest novel. I know. How are you finding it? Cha, it's hard work. Um, I haven't read Stephen King novels for a little while. I took a bit of a hiatus from him, and now I have quite a few that I need to catch up on. And um, yeah, it's hard work. I'm struggling to get into it, really. Ja, I I heard dit ek dit is 'n anderste storie. Dis nie dieselfde as wat hy normaalweg doen nie. Dis nie 'n bangmaak storie nie. It's not a scary story, it's something that Yeah, it's more like um mm, No, nah, it's not drama. I don't know. It's it's like a psychological thriller, I guess, more than an actual horror story so far. En ek lees um psychological Ek lees Die Afrikaners deur Herman Giliume. En uh dis 'n boek wat julle almal moet as jy Afrikaner is, dan moet jy dit kry. En dan kry jy dis 'n mag massiewe boek. Dit gaan jou lang tyd vat om deur te lees, maar dit is baie interessant. Ja, ja, ek ek lees die Engelse weergawe wat wat se naam is The Afrikaners. Maar uh, Herman Giliume, dit was so ehm um, dit was in die top, it was a bestseller in mm. South Africa. No one expected it to be a bestseller and then so many people you know asked for it to be done in Afrikaans that it was translated to Afrikaans so nou jy kan nie die regte Afrikaanse boek kry die Afrikaners so en 'n ander boek wat ek klaar gelees het is Hans Rebell en sy maat soos julle weet ek hou van um, die ou tienerboeke ek geniet hulle baie en um, ja die, die hierdie boek spesifiek het ek lank gelede gelees toe ek op um, hoërskool was en um, ek het dit weer in die hande gekry dit was 'n uh, baie obskure boek, so 'n obskure boek, you know. Mm -hmm. Maar ehm um, ek het na hierdie oom gegaan, uh eh, Tuurberg boeke. Ehm um, die oom versamel boeke en hy verkoop dit weer. En ehm um, hy het hierdie boek gehad en ek het natuurlik daar op die op die plek dit gekoop. Wanneer? When? Toe ons ehm um, nou, No, no, is wanneer when? Ja. Yeah. Wanneer ehm um, jy bin in ek Cape Town gegaan? Kaapstad. Kaapstad gegaan? Yeah to Gehandit um, owns by a book. Boeke koop. Gekoop. Ja. Jammer. Ja, ek, ons ek het omtrent ooh 226 nee, ek het 26 boeke gekoop van een van die af, uh, vriende van Afrikaans in Stellenbosch. Per is R10 per boek geweest. Restaurant. But then also from that buddy in um, yeah. Um, uh, Belleville or whatever who has that private collection in his basement. Yeah. It, it, that's the guy I was just speaking about. The Tierberg book is his name. Um, yeah, and I bought the uh, the more the more rare, rare, Yeah, and you pay a bit more, but then you get like ones like mikro booker, which is like you know you can find more chicken teeth than anything else. kom ons praat ehm um, van die rolplante. Rol rolplante. Ja. En die eerste ene wat kan praat? Flex. Ja. Pirates of the Caribbean, uh Dead Man's Chest. Wat het jy gedink? As jy uit, uit 10 uit, as jy hoe hoe het jy hoe rate jy? Ag. Hoe goed dink jy uit 10? was parts of the caribbean um ehm, the man's chest no the first the first oh, the eerste ah, Um, ach, ik denk. Oké. Okay. Zo, dat was een goede vlek. Ja, goede vlek, ja. En hoe, okay, hoeveel JC Diana was? Deadman's Chest. Mm, zes, okay. misschien. Beetje slecht. Yeah. Beetje lang. Mm. Ja. Mm. Yeah. Amper 2,5 uur lang, nee? Mm. I think, um, I don't know, I think they just, they, I think they were just too silly with the special effects. I think it was too heavy duty on the special effects, and I didn't really find the. I think they could have done a lot more with the um, Flying Dutchman, mm. the history of the Flying Dutchman, and I think that the the Davy Jones guy was just silly, and I think the characters that were like from his ship were just silly, and it just uh, t- it took away from the movie. Mm-hmm. And En jammer want ehm um, soos gewoonlik was Johnny Depp baie goed geweest. Hy is baie snaaks geweest en ehm um, Orlando Bloom was nie so sleg geweest nie. Gewoonlik wil ek hom 'n headbutt gee, maar not, he, hy was weer okay geweest. Yeah, he's okay. I mean, he can pull off that role, can't he? Um, and Keira Knightley was good, and there's good chemistry, I think, between her and Depp. But um, yeah, just just relied too heavily on the special effects, I think. Uh ja, ek sou ook sê ek gee dit amper 5 want ek hou nie van barnacles nie. It's gross idea. <laughs> en uh toe het ons gekyk Kingdom of Heaven en um Kingdom of Heaven het ons gedink gaan baie baie sleg wees want almal het gesê dat die movie stink. En toe kyk ons dit en ja, ek ek het nogal baie gehou daarvan. Ek tog nie baie gehou daarvan nie, maar ek sou so 7 gee, 7 uit 10. Yeah, I think we put off watching it for the longest time because uh, we thought Orlando Bloom was just like too young and too pretty to pull off the role. And we all, when we rented it, we just we had really low expectations for how it was going to be. But I quite liked it actually. I thought, um, I thought he did an okay job in it, and I think there was enough like going on around him that it wasn't you know such a big deal that he's you know like who he is. But we we went on Rotten Tomatoes and we saw them. Um, the the ratings for it. And I think the funny one of the funniest quotes was when uh, one of the critics said, you know, if you were in a castle under siege and you had all these like battle hardened men about you and all these like burly guys, would you be taking instructions from Orlando Bloom, who looks like a ten year old model? So, but you know, but um, it's an interesting story, and I think it's quite. They tried to do um, a um, a good job with it historically, mm. and um, yeah, I thought the action scenes were really really good. and I thought, um, you know, other than Bloom, I thought it was pretty well casted. Ja, ek agree. Ek dink die die fliek is regelik uh, geskiedkundig akuraat en ehm um, hulle probeer so na as moontlik aan aan die geskiedkundige feite hou. Ehm uh, wat gewoonlik nie ehm um, nie gebeur in in Hollywood nie. Gewoonlik is uh, gaan hulle bietjie mal en hulle maak hulle eie geskiedenis op. Maar hierdie keer uh, en ek ek dink wat op die einde gebeur het is die fliek is 'n bietjie omdat dit die werklikheid probeer verduidelik en in die regte storie het ehm um, die ja, ek kan nie nou die einde van die movie weggee nie, maar dit, dit is nou nie die eintlik die manier hoe 'n eh, eh, Hollywood fliek sou eindig nie. 'n Hollywood fliek eindig met die ehm um, helde wat ehm um, die ehm um, hulle vyande oorwin. So 'n normal Hollywood fliek is is it ends definitely where the the heroes beat the the villains. Mm. Maar hierdie omdat dit eh, nie geskiedkundig gebeur het nie, kon hulle dit doen nie. Yeah, and I think the whole point of the movie, I think what what Ridley Scott was trying to get across is that there really were no heroes and no villains. It's just two people fighting from different sides, both believing that what they're doing is right. Mm. En uh, die ander een wat ons gekyk het is War of the Worlds. Ag, ja, War War of the Worlds, ja. En uh, is gister gekyk en ehm um, ek is nie 'n baie groot Tom Cruise ehm um, ehm um, nee, die woord fan. ek wil nie sê fan nie. Dis nie die regte woord hê. Wat is nie en ek hoor al die wat gooi is nou skree. Hulle het die woord, hulle het die woord, maar ek het nie die woord nie. Dan jy help my nie, dis te laat. Aanhanger, daai het ek hom nou. Uh ek is nie 'n Tom Cruise aanhanger nie omdat ek dink hy's 'n bietjie van sy van loetjie getik. Ehm uh, soos die mense om die afgelope tyd um ehm, dopgehou het en ehm, waar hy op die ehm um, die banke spring en aan opera amper ehm um, 'n hartaanval gee en ehm um, basies van mense sê hulle moenie hulle antidepressante vat nie so ek het die slegste verwag maar natuurlik dit is wie die Tom Cruise is is 'n bietjie mal buite en uh, sy ehm um, sy werk as 'n akteur maar ek ek dink as 'n akteur is hy redelik goed. Mm. Yeah, he was good. Bit of a different role again, not his normal like Mm, nice guy, whatever. He's really a bit of an ass, I think, in this movie, and he has a really bad relationship with his kids, yada yada yada. But yeah, no, it was good. I think uh, Dakota Fanning is that who that little yeah. girl is? She gets on my nerves a little bit. Um, cha, she gets on my nerves a lot sometimes. But other than that, yeah, good movie, cool special effects, but not over the top. And um, yeah, it's it's. I don't know if it was long or not, but it went by quickly when we were watching it. So yeah, it's worth it's worth renting it. Ek dink ek ons kan selfs van nag nog weer kyk as jy wil. Ek sal dit weer kyk. Hmm. Ehm mm. um, ja, ek ek veral wanneer as is me, meeste mense weet natuurlik dis hierdie ehm um, aliens wat mos soos uh, in hierdie wat so stap met hierdie massiewe masjiene mm. wat so is. En, en ek dink dit is uitstekend gedoen. die gevoel van vrees word baie goed ver, um, verduidelik of vertolk in die in die uh, movie en in, in die ou se gesigsuitdrukkings, his facial expressions when he sees mm. these things coming to him. It's really he, he sells it very well. Um, ehm, yeah. That's because he's a Scientologist and he probably believes that that's <laughs> exactly what's going to happen, anyways. <laughs> he probably wrote the script. No, he didn't. Obviously, it's an old script, but he probably yeah, he probably believes this can happen like every day. Like every day he wakes up and then he thinks, oh, today is the day. <laughs> En uh nou o ja, nog 'n ding wat ons kan uh oor praat is uh ons gaan ehm um, na die vakansie weer terugkom na hierdie klein kothuisie. En ehm um, so die 5de of 6de Januarie trek ons alweer. Ja. Die groot trek. <laughs> ja, ons trek alweer want ehm um, die skool waar Natalie uh klas gegee het, ek wel nou, Dis 'n uh, eh, gekompliseerde storie waar ons nie baie oor wil praat nie. Maar uh, ek dink vir haar gesondheid gaan ons 'n bietjie meer tyd afvat. En ehm um, en dan sal ons maar soek vir werk. Ons sal stadig aan ehm um, die uh, werklading, the workload sal ons uh, vermeerder soos jy gesond raak. En uh, ons sal uh, by familie bly, jou suster in Kamak. So ons gaan weer Vancouver Eiland toe. So, if you are in an... Afrikaner Specken. Specken. Specken. All of a sudden, I went very German there or something like that. If you prat Afrikaans and you are on Vancouver Island, we would like to um, meet up and hang out. Um, we were on the essay forum and I think we Yebin put a post in asking if anybody was in around Nanaimo and, and or area, and but we haven't had any responses back. But we would love to sort of meet up with some. Um, listen to me, we would love to meet up with some fellow Afrikaners. We'd love to meet up with <laughs> some with some people who speak Afrikaans, um, and just have a coffee or a beer or four or something. Ja, die daar's 'n groot verskil for me. Ek het nou al by die forums gegaan en um, as daar as daar enigsins iemand is wat ek geen om waar jy in Kanada is nie, ehm uh, wat Afrikaans praat of 'n Afrikaner is of na ons potgooi luister, laat my asseblief weet. Uh, laat ons ehm um, laat 'n eh, laat 'n eh, kommentaar of e-pos ons somme. Mm. Ons sal graag wil weet waar jy is en ehm um, as jy op Vancouver Island is, dan sal ons dit baie waardeer as ons by mekaar kan kom en 'n bietjie Afrikaans kan oefen. Ek vind daar's 'n groot verskil tussen die Afrikaanse mense of Afrikaans magtige mense kos ek gee nie om of jy nou Afrikaner is en of jy 'n Engels sprekende Suid-Afrikaner is wat Afrikaans kan praat nie. Maar ehm um, ek vind daar's 'n groot verskil, there's a big difference tussen die tipe mense van Suid-Afrika wat hierso is in Kanada en die mense wat in Londen is. Ja, ek ek dink ehm um, omdat die mense by Kanada het ehm um, hun familie In in is um, getrouw, vertrouw? Um, getrouwd. Getrouwd. Uh, wh- whatever I'm trying to say is, I think that people here have come here with their families and you know their partners, and they have kids and whatnot, um, and so they're settled, and so they're a little family unit onto themselves. Whereas the people in um, in London are like young younger people, and and I think they're looking for that community. I think that's mm. the difference. Do you know what I mean? Mm. So dis redelik ek vind dit redelik moeilik om 'n uh, eh, sosiale groep ek nee, ek vind dit onboontlik om 'n sosiale groep hierso te begin op oomblik. Uh, soos julle weet, ek het die koffiekroeg uh vir Af die Afrikaanse koffiekroeg in Londen gestig um oor 'n jaar gelede. En uh ek sou dit o, oh, dit sou lekker gewees het om so iets te kon begin het in uh Kanada. Maar miskien is daar ek hoor daar is baie Afrikaans sprekende mense op die Vancouver Eiland. So ja, miskien is daar 'n kans. Ons is 'n bit hartseer vir London, ek dink. Ja, ons mis London baie. Um, and we're going to miss the um, Welly Cottage with its duct tape and its duct tape and its paneled, fake paneled wood, everything. Yeah. Ja, en veral this, it's so onder 27 grade under 0 is Celsius, Yeah. dan dan sal ons dit baie mis. Ehm um, wel dan wil ek net ehm um, afsluit met om dit klink asof ek gebid het of, of it sounds like I'm praying if I say I'm I'm closing I just want to close by saying <laughs> this strange <laughs> strange. Is it? <laughs> Ja, dit staan in Domini says it. Okay. Uh, eh, nie as hy bid nie. Uh, ja, okay, toe maar. Ehm um, ek wil afsluit met sê ehm um, gesin en kers is al die potvangers, al die potgooiers ook daar buite. Ehm um, in my uh, eh, ouers daar in Suid-Afrika. en mijn broers. Mm, Ludi en uh, Samantha. En Carl en Liani En... Oma en opa. Oma en opa en oma Tula. Ja, en al mijn um, ooms en tannies en mijn nichtjes en mijn neefs. En mm, um, oh, Audia and Lydia, who just got married. En Michael en Nadia, who are about to get married. Ja, veel geluk aan die uh, nieuwe echtpaarkie. En uh, Adia... Uh, jy my net laat weet as jy enige advies nodig het oor die getroude lewe. If you need any advice, like you can just let me know because you know I'm a guru when it comes to the married life. Oh, oh. The expression on my wife's face tells me otherwise. so <laughs> Okay. Anyway, geniet die kersies. Yeah, thinks he's the new um Dr. Phil of uh of yeah. Ja. of marriage. Dr. van Renen. Tell it tell I say it like it is, man. dude. <laughs> All right. <laughs> okay, no one says dude anymore. I say dude. Yeah, we're always 20 years behind the rest of the world in South Africa, so I have to adapt, eh? Keep the dream alive. Keep the dream alive. All right. Uh, God wills it. <laughs> the quote from Kingdom of Heaven. Alright, alles van die beste. Ek hoop julle geniet die feestydde. Moenie te veel drink nie, moenie te veel bestuur nie of bestuur of ja, nee, bestuur baie. Of oh drink baie, maar moenie altyd op dieselfde tyd doen nie. I knew he was going to come back to this. Yes, now he is all preachy, isn't he? Oh, ons het vergeet om julle te sê. Dit is die tweede keer dat ons hierdie pot gooi doen. <laughs> What? I've, we've got to tell them this is the second time we're doing this exact oh, episode. Oh, yes. And and why is that, Jeben? Omdat toe ek nadat ons die eerste die eerste beerslag gedoen het, toe staan ek op en ek loop na na die kamer toe en toe tref my voet die kragprop En toe skop hy die kragprop uit en toe gaan die ehm die mixer dood. En toe as die mixer weer aansit, raai wat? Die hele die hele episode was weg gewees. Yeah, but to be fair, the house is a full-on tip, isn't it? So it would be you know, it wasn't really your fault, but um yeah, this is part 2. And and much more professional and polished, I might add. Ja, as jy moet weet hoe sleg was daai eerste ene geweest. <laughs> It's because yesterday we were drinking while doing it. Yeah. <laughs> But it might have been more entertaining actually. Actually, you want you want a, a, a glass of rosé now? Yeah. Okay, we're gonna have a glass of rosé. We hope you have a great Christmas. Alles van die beste in die nieuwe jaar. Ha! Hey, it's taken. Hey! Well done. Off the top of my head. Woohoo! Ja, geniet die feestyd. Bye bye. Bye.